Awit, Kabanata 64 O Diyos, ang hibik ko, ang aking dalangin, sana ay pakinggan sa pagkaligalig dahil sa kaaway. Huwag akong hayaan, ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan, niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palasong iniaasinta kung sila'y mag-usap. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na ayos na itong kasamaang ating pinabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya'y mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasuri, di magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak, magpupuri sila at sa piling niya ay mababanatag.